פרק מ"ג ועתה כה אמר אדוני בוראך עכו ויוצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי ושמך לי אתה כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תיכבה ולהבה לא תבער בך כי אני אדוני אלוהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי חופרך מצרים, כוש ושבע תחתיך. מאשר יקרת בעיניי, נכבדת ואני אהבתיך, ואתן אדם תחתיך, ולאומים תחת נפשך. אל תירא כי איתך אני, ממזרח אבי זרעך, וממערב אקבצקה. אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי. הביאי בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. כל הנקרא בשמי, ולכבודי ברטיב, יצרתיו אף עשיתיו. הוציא עם עיוור ועיניים יש, וחרשים ואוזניים למו. כל הגויים נקבצו יחדיו, ויאספו לאומים. מי בהם יגיד זאת, וראשונות ישמעונו, ייתנו עדיהם ויצדקו. וישמעו ויאמרו אמת. אתם עדי נאום אדוני, ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי, ותבינו כי אני הוא. לפני לא נוצר אל, ואחרי לא יהיה. אנוכי אנוכי אדוני, ואין מבלעדי מושיע. אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי, ואין בכם זר. ואתם עדי נאום אדוני ואני אל. גם מיום אני הוא, ואין מידי מציל, אפעל ומי ישיבנה. כה אמר אדוני גואלכם קדוש ישראל, למענכם שילחתי בבלה, והורדתי בריחים כולם, וחסדים באוניות רינתם. אני אדוני קדושכם, בורא ישראל מלככם. כה אמר אדוני, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, המוציא רכב וסוס, חיל ועזוז, יחדיו ישכבו בל יקומו, דעכו כפשתה חבו. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. הנני עושה חדשה, עתה תצמח, הלא תדעוה, אף אשים במדבר דרך, ושמעון נהרות. תכבדני חיית השדה, תנים ובנות יענה, כי נתתי במדבר מים נהרות בשמעון, להשקות עמי וחירי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל, ולא הבאת לי שעולותיך, וזבחיך לא כיבדתני. לא העבדתיך במנחה, ולא הוגעתיך בלבונה, לא קנית לי בכסף קנה, וחלב זבחיך לא הרוויתני. אך העבדתני בחטאותיך, הוגעתני בעוונותיך. אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. הזכירני נשפטה יחד, ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא, ומליציך פשעו בי. ואחלל שרי קודש, ואתנה לחרם יעקב וישראל לגידופים.